Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գողական իսկիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում մարտի 15-ը սպառողների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է։ 1962 թվականի մարտի 15-ին ԱՄՆ նախագահ Ջոն Քենեդին ընդունեց օրինագիծ սպառողների իրավունքների մասին, որով սպառողի տեղեկացված լինելու եւ ազատ ընտրության իրավունքից զատ սահմանվեց նաեւ սպառողի լսելի լինելու իրավունքը։ Ինչ իրավունքներ ունի սպառողը։ Պարողը իրավունք ունի պահանջել արտադրողի, կատարողի, վաճառողի, նրա աշխատանքային ռեժիմի եւ իրացվող ապրանքների աշխատանքների ծառայությունների վերաբերյալ անհրաժեշտ եւ ստույգ տեղեկատվություն, որն արտադրողը պարտավոր է տրամադրել սպառողին։ Արցախի հանրապետությունում սպառողների իրավունքները ամրագրվեցին 2002 թվականի մայիսի 31-ին։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին Արցախի հանրապետության օրենքի ընդունման։ Որքանով է գործում օրենքն Արցախում արդյոք սպառողը կարողանում է պաշտպանել իր իրավունքները։ Արցախի հանրապետության գյուղնախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը որոշեց օրվա արդիվ հանդիպել Խաչատուր Աբովյանի անվան համար 1 միջնակարգ դպրոցի աշակերտների եւ ուշչական կոլեկտիվների հետ։ Նախքան միջոցառումը սկսելը սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետ Արթուր Ներսյանն ասաց նման միջոցառումներ սարոնների իրավունքների պաշտպանության օրվակապակցությամբ կազմակերպում էին, սակայն այս միջոցառման միջակայքերը ավելի մեծ են եւ ավելի նորություններ կա, այսինքն միջոցառման շրջաններում յուրօրինակ ակցիա է կազմակերպելու, հանձնից մեր ծառայության կողմից մշակված սարոնների օրացույց այդ մեթոդական ձեռնարկի, որը կբաժանվի մեր աշակերտների հետ համատեղ, մեր մասնագետների կողմից կբաժանվեն տաբեպարենային ապրանքների խանութներ, որպես սարոն ներկայացած մեր ազգաբնակչությանը։ Բացի այդ, առաջանքը այս կազմակերպում տոնական ուրիշ շրջանակներում, սակայն միջակ եւս այս էին կազմակերպում տարբեր հանրակրթական դպրոցներ, այս անգամ եւս այս կազմակերպիչի մեկ հանրակրթական դպրոցը, որտեղ դուրսական եւ թե աշակերտական մեր կոլեկտիվին փորձեք ներկայացնել իրենց իրավունքները Սլամաթեքի անվտանգության ասպարեզում որպես սպառող, այնուհետև ազատ հարց պատասխան կլինի, այս մոտ ցանկացած հարց կամ խնդիր բարձրացվի կփորձեն դրանց լուծում տալ։ Բացելով միջոցառումը պարոն Ներսյանը ողջունելով կրթօջախի ուրճական եւ աշակերտական կոլեկտիվներին ասաց. Ես ողջունում եմ ձեզ բոլորիդ հայրեներս։ Ցանկանում եմ շնորհել բոլորիս տոնական օրը, քանի որ այսօր համարում է սպառողների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օր, Այդ կապակցությամբ բոլորին շնորհավորում եմ եւ այդ առիթով Արցախի հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության Սնդամթերքյան օտանգության պետական ծառայության կողմից փորձեցինք կազմակերպված միջոցառումների շրջանակներում այդ իրականացել ուսումնական մեթոդական բնույթի այդ իրականացել թիմի 1 դպրոց հանրակրթական։ Մենք կփորձենք այս այցի շրջանակներում հնարավորինս ավելի մաչելի ներկայացնել ձեզ բոլորիդ մեր ուսուցչական եւ աշակերտական կոլեկտիվին, իրենց ծննդամթերքի համատանգության ասպարեզում իրենց իրավունքների վերաբերյալ Ինչպես նաև կխնդրեի ինչքան հնարավոր է հարց ներկայացնել, մենք կփորձենք ձեր բացացած խնդիրներին լուծում տանք։ Շարունակելով խոսքը Սնդամթերքի անվտանգության ծառայության պետը մեկ անգամ եւս աշակերտներին հիշեցրեց, որ թարմ ու անարած Սնդամթերքը առողջության կարևոր գրավականներից է։ Ձեզնից յուրաքանչյուրն անկասկած կարող է մտնել ցանկացած խանութ եւ կատարել գնումներ։ Այս կարծիքին է Արթուր Ներսիսյանը։ Երեխաներ, ձեր ծնողները հաճախակի պատվիրում են որոշակի գնումներ կատարել, չէ՞։ Այսինքն, եթե դուք մտել եք սպառման կետ, այսինքն բարենային խանութ, եթե մտել եք, ուզում եք որոշակի ապրանք գնել, սնդամթերքին ավերաբերեմ կոնկրետ հարցս։ Ինչին եք առավել ուշադրություն դարձնում առաջնահերթ։ Արտադրման ամսաթվին եւ պահպանման ժամկետին, չէ՞։ Բացի ժամկետից գույցունը նաեւ պահպանման պայմաններ, որը նշված է մագնիսման մեջ։ Այսինքն, ինչ ջերմաշրջանային պայմաններում կամ պայմանում եւս ապահովի։ Առաջին հերթին ցանկացած ապրանքատեսակ, հատկապես կենթանական ցակման սնդամթերք, ավելի զգայուն են ջերմաշրջանային պայմանների տատանման հետ կապված։ Դրա համար բացի այդ պահպանման ժամկետից գոյություն են նաև ջերմաշրջանային պայմաններ, որին պետք է նաև ուշադրություն դարձնել, դա էլ է շատ կարևոր պայման, ինչպես նաև քննական պայմաններում, հատկապես մեր տան տնտեսություններին են խոսքս վերաբերում ուշադրական կոլեկտիվին, եթե տան պայմաններում դուք ուզում եք տարբեր տեսակու տես պատրաստել, եթե դա կենթանական սակման սննդամթերք, օրինակ մսից բաղկացած, ապա անպայման այն նախ պահպանման պայմանները պետք է ապահովեք միջև 4.5 աստիճան, իսկ եթե ուզում եք դրանք պատրաստել, ապա պատրաստման դեպքում պետք է 80 երման ջերմաստիճանը ապահովել, քանի որ վնասակարմանների զարգացումը տեղի ունենում միջև 6 աստիճանից սկսած, այսինքն վնասակարմանները վերանում են 80 աստիճանից հետո, այսինքն 80 եւ ավելի ջերմաստիճանը։ Սա մի թեթև մեթոդական ակնարկ կազմակերպեցինք։ Բացի այդ, տոնական օրվա կապակցությամբ Սնդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը, բացի ուսումնամեթոդական այցից, պլանավորում ենք մենք մեր աշակերտների հետ միասին իրականացնել յուրօրինակ մի հատ ակցիա են կազմակերպում, անձինս ծառայության կողմից մշակված սպառողի ուղեցույց այս մեթոդական ձեռնարկի, որտեղ նշված են մեր սպառողների իրավունքները եւ այն բոլոր մինիմալ պահանջները, որոնք որ նրանք պետք է իմանան սպառման կետ մտնելուց կամ ընդհանրապես կենցաղում։ Եվ այս հանդիպումից հետո մեր աշակերտների հետ միասին մենք շրջացք իրականացնենք, կներկայանանք տարբեր բարենային խանութներ, այնտեղ նաեւ մեր աշակերտների միջոցով կբաժանենք բարենային խանութներ ներկայացած մեր սպառողներին։ Պատահական չէ այս միջոցառման մեջ մեր աշակերտների մասնակից դարձնելը, քանի որ մենք փորձել ենք 20-ով մեր մտածեն դե ներկայացնել շիշներին հենց վաղ տարիքից, մանուկ հասակից նրանց մոտ այդ մշակույթը ձևավորել, այսինքն ապրանքի ճիշտ ընտրության, նրանց մոտ իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացում ապահովել։ Արթուր Ներսյանը պատասխանեց աշակերտների հարցերին։ Հարցերից մեկը հետևյալն էր. թե արդյոք նախքան շուկա հանվելը Արցախում արտադրվող սնդամթերքները ստուգվում են սնդամթերքի ամտանգության պետական ծառայության կողմից։ Միջև ապրանքատեսակների շուկայահանումը տվյալ մեծվարող սուբյեկտը փոխնական տարբեր իրենց նշված ապրանքատեսակներ արտադրում է։ Միջև շուկահանելը տվյալ ապրանքատեսակները պետք է անպայման համապատասխան մասնագիտացված ստանդարտացված լաբորատորիայով անցնեն, այսինքն լաբորատորիան այդ բոլոր չափանիշները, որը որ տվյալ մեծվարող սուբյեկտը նշել է, բոլոր չափանիշները փորձակնության են ենթարկում։ Նոր եթե համապատասխանում է նա ներկայացրած ցուցանիշներին եւ եթե նա նորմատիվ իրական փաստաթղթերի պահանջներին է համապատասխանում, ապա ըստ դրա ինքը սերտիֆիկատ անվտանգություն հավաստող սերտիֆիկատ է տրամադրում եւ ինքը հաստատում է այդ մակնշման պահանջները։ Ընդհանուր տա մակնշման մեջ է ներառված։ Ինչպես նաև, եթե օրինակ արտադրամասեր տեխնոլոգիական հնարավորինք եւ տեխնիկական պայմաններ Java կամ հաստատողների գույություն ունեն, որը որ հաստատում է ինչ բաղադրություն է, ինչ չափով եւ ինչ տեսակի ապրանքատեսակի։ Այսինքն լաբորատորիայի կողմից է կոնկրետ տա հաստատվում հավաստում։ Եվ սննդամթերքի անվտանգության փորձակնության լաբորատորիան է եւ ստանդարտացման չափագրության եւ սերտիֆիկացման լաբորատորիա։ ԱՀ գյուղնախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակիցները Արթուր Ներսիսյանի աշակերտական եւ ուսուցչական կոլեկտիվների հետ եղան մայրաքաղաքի տարբեր խանութներում եւ կատարեցին գնումներ։ Հաղթանակ խանութի հիմնադիր Վլադիմիր Ավանեսյանի խոսքով կապրանք ստանալուցել ենք եւ պահեստում են ստուգում, պահեստից հետո արդեն գալիս է խանութի ածելները, ածելը աշխատողներն ստուգում ու շարում ենք մեր պաստարշիկների հետ պայմանագիր ունենք, որ մի ամիս, երկու ամիս մնացած կամ մի օր մնացած նայած ինչ ապրանք այլ, օրինակ կատնամթերքը մի օր որ մնում է, հետ ենք տալիս, իրենք տանում են, փոխում են, դերում են։ Բայց հաճախորդների կողմից չեմ հիշում, որ բողոք եղավ սուպերմարկետները սպառողների համար հեշտ է, լավ է, որտեղ ինձ իրենք առնչում են, գտնում են ապրանքին նայում։ Ահագին փոփոխություն կա, ես որպես հին աշխատող դեպի լավը փոփոխություններ կա, որտեղ սպառողները արդեն շատ են մշակի, սրոտների նայում են։ Վերջում ցանկացա իմանալ սպառողների կարծիքը։ Սակայն Արմինե, գիտեք մարտի 15-ը ինչ օր է։ Սպարողների միջազգային օրն է։ Առիթից օգտվելով շնորհավորում եմ նրանց տոնը, նաև մեր տոնն է, որովհետև մենք անմիջապես առնչվում ենք առևտրի հետ, խոսքս խանութներին վերաբերվում, եւ կասեի, որ Արցախում առևտրի մշակույթը շատ լավ աձևակերպված, խոսքս վերաբերվում է հաճախորդ, վաճառող հարաբերություններին։ Իմ անձնական կարծիքն է շատ գոհ եմ։ Տիկին Արմինե, դուք խոսեցիք զուտ մարդկային փոխհարաբերությունների մասին, բնականաբար արցախցիներս եւ քաղաքակիրթ մարդիկ են, եւ գիտենք վարվելու ձևերը, սակայն այստեղ այլ հարց է։ Ցակում երբևէ եղել է, որ ժամկետանց որևէ ապրանք եք գնել, արդյոք գիտեք ձեր իրավունքների ու պարտականությունների Այո, մասին։ Այո, գիտեմ իհարկե, նախ գնելիս ուրախadir ենք լինում։ Հաճախակի չեն հանդիպում այսպիսի դեպքեր, որ ժամկետած ապրանքներ, ինձ թվում է այստեղ եւ հաճախորդի զգուշությունը պետք է կարևոր լինի եւ համապատասխան օրգանների խոսքը սահարկային ստուգումների եւ այլ եւ այլ։ Իսկ դուք գիտեք, որ հատուկ սննդի անվտանգության ծառայություն կա։ Այո, տեղյակ եք։ Տեղյակ եք։ Այո։ Հարկ լինելու դեպքում կարող եք դիմել դիմել անպայման, հարկ լինելու դեպքում դիմել։ Ահա։ Եղել են այսպիսի դեպքեր, շատ փոքր դեպքում տեղում հարթել, ճշտել, երբեմն մեր հաճախորդի անճշտության, քիչ գիտակցության պատճառով է նման դեպքեր լինում, բայց միևնույն դեպքում եղել են դեպքեր ու տեղում էլ հարթվել։ Արցախը էկոլոգիապես մաքուր բնաշխարհ է։ Ցավոք այստեղ ոչ միայն մենք չենք կարողանում մեր արտադրանքը վաճառել, այստեղ ներմուծվում եւ արտ երկրներից եւ Ռուսաստանի Դաշնությունից եւ իհարկե Հայաստանից։ Այդ իսկ պատճառով մենք պետք է իհարկե ուշադիր լինենք, անպայման հետևենք։ Օրինակ դուք հետևում եք կատնամթերքին, որ գնում եք անպայման հետևում ենք, աշխատում ենք գնել մեր տեղական մթերքը։ Խոսքս Արցախ կաթ ընկերության մասին է, հետո Մումու ընկերության մասին։ Հաճախակ օգտագործում եմ Մումու կաթնամթերքը եւ գոհ եմ նրանց կատարած որակից։ Դե ինչ բարեկամներ, հուսամ որ տեղյակ լինելով ձեր իրավունքներին, անցակալի երևույթների ժամանակ անկասկած կպաշտպանեք այն։ Իսկ ձեր իրավունքների մեջ մտնում է նաև այն, որ եթե սպառողի կողմից ոչ պատշաճ որակի ապրանքի ձեռբերման դեպքում, որի համար սահմանված է պիտանիության ժամկետ, վաճառողը պարտավոր է այդ ապրանքը փոխարինել պատշաճ որակի ապրանքով կամ սպառողին վերադարձնել նրա վճարած գումարը, եթե ապրանքի թերությունները հայտ հայտնաբերվել են Պիտանիության ժամկետի սահմաններում։ Բարեկամներ, ավարտեցինք օրվա թողարկումը։ Մինչ նոր հանդիպում։